Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi naman. Big boy, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga napunta rito, lalo na po sa mga tatay na katulad ko. Happy Father's Day po! Yan. At dahil po espesyal ang gabi na to, ay special din ang aking i-offer sa inyo. Libre po ang Big Boys Special Adobo sa lahat ng mga lamesa! Ha! At hindi ko na matatagalin pa, Happy Father's Day sa lahat na narito mga tatay. Ito na po ang Magama Crazy Duo. <laughs> Asan ang anak mo? Yes! Okay. Yes! Mga kababayan, ayos lang kayo dyan. Ayos ba kayo dyan? Okay, dati ginawa natin. Oh, ano okay yun? ba kayo dyan? Naglalasing ba kayo dyan? Ah, bahala kayo sa buhay niya. <laughs> Ay, nagugutom na ba kayo? Ah. Tapos na ba kayo kumain? Oh, buti pa kayo. Kami hindi pa. <laughs> Sabay tayo mamaya, ah. Ah, okay? Ah, sige. Iba naman yung gagawin natin, di ba? Oo. Sa- tapos na tayong sumayaw. Sabot na sa sumayaw. Nag-magic. Mag-magic. Nag-acrobat. Nag-acrobat. Lahat ginawa natin. Iba naman ang gagawin natin. Iba na naman. Pupugutan kita ng ulo. <laughs> ano? Ah? Ay, hindi pala. Sorry, Sorry. Huwag mo pugutan. Sorry, oh, akala Oh, mo hindi pa lang- nakaupo, hindi pa nakaupo. Pag nakaupo na, pugutan kita ng ulo, ha? <laughs> Ah, hindi ako kasali doon. Sige. Ah. Okay. Ano Alam mo, dati, Ah. Expert ako sa kamera. Ha? Cameraman ako dati. Cameraman ka dati? Oo! Sige nga, hindi eh, ako maniniwala sa'yo, Tay. Hindi ka maniwala. Ah. Susubukan ko. Susubukan kita. Ah, ito, kunwari May dala ka camera. bang kamera? Oh, meron akong camera ito. Ano? Ito, camera ito. Ha? Galing Japan yan. Ate, ka- kamera yan? Camera ito. Galing Japan? Oh! Eh, Nagka- teka. lang, niloloko mo ako eh. Nakikita ko to sa bus eh. Hindi kamera yan. Yung pagsakay mo na bus, Oo. tapos may may aakyat, Oo. tapos gaga, ah, tubig, tubig, tubig, tubig. Ganun. Hindi, hindi, kamera, hindi. Kamera ito. Ang galing ng camera mo ah! Oh, naka-on na ito, naka-on. Ha? Naka-on. Naka-on yan. O, oh, i-off, i-off ko. Ah, sige, o, oh, i-off hawakan mo. yung mic. Sige, i-off Hawakan mo sa mic. I-off mo. O, oh, yan. Off yan! Off yan. Naka-off yan! Naka-off yan. Automatic galing Japan niya. I-on nga, i-on nga. Oh, binigay ito ni Kakinuma. Oh, sige, i- Okinawa. Ah, Okinawa, sige, Okinawa. i-on nga, i-on. Yun. Yan. Ang galing. Ako, ako, ako. Ah. Ako, subukan ka. Oh, subukan para hindi ka ma-ignorante. On to, on to. oh, oh. Hindi, oh, on, On, yan. on oh, yan. Off, Op. off. Oh, yan. Oh, yan. Hindi, hindi masisira yan. Matibay yan galing Japan. I- i-on mo. I-on ko. Oh. Lumiit, di ba? <laughs> sinira mo tuloy. Oh, yan, yan. Sinira mo. Ah, okay na Oh, okay na yan. Oh, Nakaon na yan. Nakaon na ito. O oh, sige, ano gagawin ko? Oh, yan. Inapakan mo kasi Sige nga, testing nga. Testing, Oh, testing, testing. testing. Kunwari, ako, ako ang director. Oh. Ayun, Light, rolling, camera, lights, action. Oh. Di ba? Ah. Ayos. Tama yan, tama yan, tama yan, tama yan. Tama yan. Ah. Titingnan mo lang camera. Titingnan ko lang. Wag kang, wala kang ibang gagawin, titingnan mo lang. Titingnan ko lang yan. O, oh, sige nga. Sige, sige, testing. Subukan natin. Sige, sige. Ikaw, artista. Sige. Ready? Titingin lang ha. Ah. Oo, oh, titingnan. Ready? Lights, rolling, action, camera, lights. Game! Oh, titingnan mo camera. Oh. Yan. Yan. Teka, teka, teka. Sabi mo, titingnan ko lang. Huwag mong sundan! Paano nga? Isang beses mo lang tingnan. Isang beses lang? Oo, maliwanag. Sana, si, sana klinaro mo. Oh, ayusin mo. Sige, masira yan. Nasira ng kamera. Mm, sige, sige. Isang Yan. beses lang ha. Isang beses lang, huwag mong susundan. Isang beses. Isang beses mo lang tingnan. Sige, sige. Ready? Ah. Rolling. Lights. Camera. Action. Oh. <laughs> Lagi mong... <laughs> Huwag mo naman sundan yung... Hindi ka marunong. Hmm. Paano? Ay, ah, ito na lang. Ano? Magpalit tayo. Magpalit tayo. Hindi ka marunong eh. Ah, sige. Magpalit tayo. Ah, ikaw ang director, ako naman artista. Ako naman cameraman. Oo, oh, ikaw ang cameraman. Ayos yun ah. Oo. Oh. Sige. Ito ha? Oh, yan. Ito cameraman. Cameraman. Camera yan. Camera to. Oo. Oh. Di ba ikaw yung director kanina? <laughs> oh, ako yung director. Ikaw pa rin kuya Meraman. Oh. Di ba? Tapos lagi mong hinahampas yung artista, di ba? Oo. Oh. oh, sige. Diyan ka. Cameraman ako, di ba? Oo. Oh. oh. Director. Tapos artista ka. Oh. Di ba yung artista kanina, lagi mong hinahampas? Oo, oh. oh, sige. Yan. Sige, sige, sige. Masaya to. Yung ginawa ko kanina, yan, lahat, rolling camera, action. Di ako marunong gumamit eh. Ang dali lang nito. Ah, Doon ka, artista ka. Ah, sige. Pag sabi ng ra- director, light, rolling, camera, action, nakapasok yung mukha mo sa camera. Ah. Titirahin mo kaagad. Ha? Titirahin mo kaagad. Ang dali lang. Titirahin ko. Oo! Itututo ko. Tapos, Pagpasok ng mukha ko mo, titirahin ko sa camera. sa camera. Oo! Yung mukha mo. Oo nga, sa camera nga. Huwag kang manigaw. Ako yung director ngayon. Sige. Yun yun ha. Oh, yun. Pagtotok, tira. Oo. Hmm, sige, game. Ready? <laughs> Lights! Rolling! Camera! Action! Oh. Tutok, tapos tira! Bullseye! Bullseye, bullseye, bullseye. Sa inyo lang, kami po ang Crazy Dough. Maraming maraming salamat po.